Эзэн та нарт хамт байх бол тугай. Матэн бичсэн дагуу сэмэдний ариун талаас нь шүнжлээ. Учир нь хүний хүүгийн зарлан ирэх нь Нуагийн өдрүүдтэй адил байх юм. Үеийн өмнөх өдрүүдэд буюу Нуаг хөвөгч авдард хорх өдрөвтэл тэд идээж өөж гэрлээж нүрт гаргаад байлаа. Үерэ бууч бүгдийг хамаан тохиртэл тэд ойлгоогүй юм. Хүний хүүгийн зарлан ирэх нь түүнчлэн байх болно. Тэр үед хоёр хүн талбайд байхад нэг ивэн авч нөгөөг нь үлдээн. Хоёр эмэгтэй тэрэмдэж байхад нэг ивэн авч нөгөөг нь орхин. Тиймээс эзэн тань ямар өдөр ирэхийг та нарыг мэдэхгүй тул сонирсэгээ бай. Харин үнийг мэд. Хэрэг гэрийн тэргүүлэгч шүний хідэн цагт хүлгайч ирэхийг мэдэж байсан бол царгог байж гэрээ үхэл ахгүй байх байсан. Тиймээс та нар бас бэлэн бай. Хүний хүү та нарын бодоогүй цаг мөчид ирэн. 그때 예수님께서 제자들에게 말씀하셨다. 노아 때처럼 사람의 아들의 재림도 그러할 것이다. 홍수 이전에 사람들은 노아가 방주에 들어가는 날까지 먹고 마시고 장가들고 시집가고 하면서 홍수, 홍수가 닥쳐 모두 휩쓸어갈 때까지 아무것도 모르고 있었다. 사람의 아들의 재림도 그러할 것이다. 그때에 두 사람이 들에 있으면 하나는 데려가고 하나는 버려둘 것이다. 두 여자가 맷돌질을 하고 있으면 하나는 데려가고 하나는 버려둘 것이다. 그러니 깨어 있어라. 너희의 주인이 어느 날에 올지 너희가 모르기 때문이다. 이것을 명심하여라. 도둑이 밤 몇 시에 올지 집주인이 알면 깨어 있으면서 도둑이 자기 집을 뚫고 들어오도록 내버려 두지 않을 것이다. 그러니 너희도 준비하고 있어라. 너희가 생각하지도 않은 때에 사람의 아들이 올 것이기 때문이다. 에지니 우욱. Сайн байцгаана уу? За, өнөөдрөөс ирээдүйн үлээр эхэлж байгаа. Энэ энэ үлээр бид Иесийн план авахын төлөө сайн бүтэж байгаа юу? Үний тухай, үний талаар яригэн санаа. Нэг анхны 2 7 хоног нь Есүсийг зарлан хэлхийг танаад түүний тэр түүний сүрэс Атлантикаар ирэхэд түүний бүлээн авахын тулд бүлээн бэлдэж байна уу гэдгийг эргэн санаа. Тэгээд сүүлийн 20 хоног нь хоёр магаан зүйл өмнө Есүс хүүхд хүүд хүүдийн төрөж хөрөөр ирээд ирсэн тий тэр үед би бас тэнд байсан бол түүнийг энэ цоол дурын хүүтийг миний эзнэр бүлээн авах авах авч чадсан уу? Одоовид тайда тэгээд зэрвэр энэ цоол дурын дүрхөр ирэх эзнийг миний эзнэр бүлээн авах чадах уу? Үнийг бэлтж байна уу гэдгийг эргэн санаа битэн. Тэгээд өнөөдөр Есүс альтад ингэж хэлсэн танаар намайг хийж хэлхийг мэдэхгүй учраас тандаа сэргийг сандар сэргийг бай. Тандаа бэлтж байгаарэ гэсэн. Тэгээд бид юу бэлтж байна? Үнийг зориглаад, энэ өдрийг зориглаад яаж бэлтж байгаарэ? Нуан дээр үед нуан хөгц шавдар битсэн. Өөрийн дээр тийм усан үз бүтээн битсэн. Бид ч бас энэ юм итгэх ёстой юм. Тийм юм, өөрийн дээр тийм юм бүтгэх хэрэггүй. Магадгүй бид бидлэх өмнө нүдээр харагдах тийм юм биш байхаа. Яг л их дараалал нь альцны сүнсвэр үнийг ойлгоно. Эсвэлчсэн талбайд хоёр хүн байвал нэг нь аваад нөгөөх нь үтэн. Тэгээд хоёр хүн хоёр эмэгтэй тэрэмдэж байвал нэгийг нь аваад нөгөөх нь орхин гэсэн. Хүний хувьд хүний хувьд хүний хувьд Тэгээд нэг газар адлан газарт байгаа адлан юм хийж байгаа флокс нөгөө нэг нь аваад нөгөөг нь үлдвэл гүмдэр хаач байна. Харин Тэнгэрийн бүрийн хувьд ямар вэ? Тэнгэр бүрэн тэднийг ягаж чадна. Э, энэ нь эс өөрийн бүхтийг ярах те аль байх. Э, бусад хүн нь энэ хүүхдүүд ер нь адлан харагдан замбраг бүгдээрээ замбраггүй ишигшиггүй дэ ашигладаг. Харин ээзний ээзэн хувьд тий өөрийн хүүн хүү охин нь шууд ойгон о яган тий түн үн тадил сүтэн хүн сүтэн байгаа нэг сүтэн нэг ингийн хүн сүтэн биш хүн байна. Тэдэн амьдраад ер нь тийм хараагүй юмс харагдана. Тийм. Тэсэг тэнцээс буруу юм хийдэг аяда хийдэг юмгээр хийдэг. Тийм. Харин хингэнэ бурааны хувьд ямар вэ? Тэсэг тэнэн тэнгэр бурааныг хараад аваа гэж хитэн хэлдэг. Тийм. Мөн тадир Есүс залан ирэхийг мэдээд итгээд хүлээж байсан нь Есүс ирвэл түнд яаж хандах вэ? А ямаргүй юмар би таныг хүлээж байсан тантай үүдсэндээ бартвэ гэж хэлэн байх. Харин зүтэй биш юм ямар нэг хүн ирснийг хараад та хинбэ гэж хэлэн. Тэгээд та яаж яаж цагаа би өдөртөө ингээд хичээгээд их мөнгө олоод үнийгээр бартегаар өнгөтлөе гэж бодсоо байна. Харин 운 이부띠 우스간 개조 되게 비트키히 개치힐지 모르는데 아 인게 이치킬테 배노 이치킬고요 운에 돈이 예수스테 한 한타 한틀은 살 우르 볼래 네 우르 줄든 бас түүний амьдралч бас үргэлжлүүлдэг. Тийм учраас бид бэлтгэх юм нь тийм онцгой юм биш бидний дотор ийм итгэл байна уу гэдгийг сайн чагах хэрэгтэй. Тэгээд тэр зөөр бид Есүс дайхад ирэх, зарлан ирэхийг мэдж байна уу, итгэж байна уу, хүлээж байна уу? Өнөөдөр Есүс ирвэл би түнтэй яаж үзэх вэ? Түнд яаж хандах вэ? Миний талаар түрүү тунгаан бодцгаая. Цамьясны 안녕하십니까. 네. 오늘부터 해서 대림절을 시작하고 있습니다. 그래서 이 대림절 동안 우리는 <clears throat> 예수님을 받아들이기 위한 준비를 할 겁니다. 그래서 첫 번째, 첫 2주 동안은 예수님께서 다시 오신다 하셨는데 그 재림을 어떻게 받아들이, 어떻게 예수님을 받아들일 것인가? 내가 예수님을 그렇게 다시는 예수님을 만나기 위해서 잘 준비하고 있는가? 이것을 어, 돌아보면서 어, 자기 자신을 돌아볼 거고요. 그리고 크리스마스 전 마지막 2주 동안은 예수님께서 2000년 전에 아기의 모습으로 우리에게 오셨는데 그 보잘것없는 아기를 나의 주님으로 받아들였던 그 신앙인들이 있었죠. 오늘날 나, 나는 그렇게 약한 모습으로 오시는 어떤 분을 나의 주님으로 받아들일 수 있는가, 그분을 존중하면서 나의 주님으로 받아들일 수 있는가, 이것을 어, 보고 잘 준비하는지 어, 돌아보는 시간을 가지게 될 겁니다. 그래서 오늘 예수님께서는 당신의 재림에 대해서 이야기하시면서 항상 깨어있으면서 준비하라고 하셨습니다. 그럼 여러분은 예수님께서 그오시나를 기다리면서 어떻게 준비하고 무엇을 준비하고 있습니까? 예수님께서 오셨을 때 드릴 선물을 준비하나요? 아니면 어, 만나서 어떻게 인사를 드릴까 그런 인사말을 준비하나요? 노아는 무엇을 준비했습니까? 노아는 산 위에 큰 방주를 만들었었죠. 근 네, 우린 또 그런 걸 준비해야 될까요? 예, 그런 준비를 할 필요가 없죠. 우리가 준비해야 될 것은 어, 눈에 보이는 것, 겉으로 보이는 그런 것이 아닐 것 같습니다. 왜냐하면 그 뒤에 이어진 예수님 말씀을 들어보면 이해할 수 있습니다. 어, 예, 들판에 두 사람이 있으면 그 중에 한 사람은 데려가고 한 사람은 남겨둔다 하셨고 또 여자 두, 두 여자가 맷돌질하고 있으면 한 여자는 데려가고 한 여자는 내버려둘 것이다 라고 말씀하시는 걸 보면 어, 우리가 보기에는 그 두 사람 같은 곳에서 같은 일을 하고 있는 사람인데 왜 어떤 사람은 되고 어떤 사람은 내버려 두는가 하면서 불평을 할 수도 있죠. 그런데 하나님의 입장에서는 그 두 사람이 다르게 보일 수 있는 겁니다. 그것은 우리가 우리 아이들을 구분하는 것과 다르지 않습니다. 수많은 아이들이 있는데 엄마는 당연히 그 자기 아들을 자기 아이를 알죠. 사람들이 보기에는 다똑같이 시끄럽게 떠들고 여기저기 뛰어다니고 하는 것처럼 보이고 그들의 삶이 달라 보이지 않지만 어머니에게는 그 아이가 나에게 특별한 아이라는 거, 내 아들이라는 것, 내 딸이라는 것을 금방 압니다. 한나님의 입장에서도 마찬가지죠. 어, 신자가 있고 비신자가 있습니다. 우리가 보기에 이 두 사람의 삶이 크게 달라 보이지 않을 수도 있습니다. 이 예, 신자라는 사람도 실수도 하고 죄도 짓고 또 나쁜 일을 하기도 하죠. 뭐, 단, 뭐 이렇게 한 번씩 성당 가는 거 빼고는 크게 다른 게 없을 수 있습니다. 똑같이 밥 먹고 이러고 사는 건데 근데 하느님의 입장에서는 그 사람이 이 신자랑 신자가 많이 달라질 수 있죠. 왜냐면 예수님께서 다시 오실 것을 알고 믿고 있고 또 기다리고 있는 사람은 예수님께서 오셨을 때 예수님을 어떻게 맞이합니까? 아, 예수님께서 오셨으니까 당신 정말 기다렸습니다. 그리고 어, 나의 주님하고 이렇게 예수님 맞이하겠죠. 그런데 어, 신자가 아닌 사람, 예수님이 올 것을 몰랐고 또 믿지도 않았고 기다리지 않았던 사람은 누군가 왔을 때 당신 누구세요? 라고 말하겠죠. 그러면서 내가 지금까지 이렇게 열심히 일하고 돈을 벌어왔고 이제 이걸로 재밌게 지내려고 하는데 이걸 다 없어버린다고요. 그렇게 하지 마세요. 또 뭐, 이게 뭐 하는 짓입니까? 라고 따질 수 있겠죠. 네, 이렇게 믿음이 있느냐, 믿음이 없느냐 하는 것, 눈에 보이지 않지만 그 사람이 예수님 어떻게 되하는지를 완전히 다르게 하고 또 그 사람이 이 세상을 살아가는 삶도 완전히 다르게 만듭니다. 그래서 우리가 예수님을 맞이하기 위해서, 예수님의 재림을 준비하기 위해서 어, 필요한 것은 다른 것이 아니라 바로 믿음이죠. 내가 예수님이 오실 것을 알고 있고 또 믿고 있고 기다리고 있는가. 오늘 예수님이 오셨을 때 나는 예수님을 어떻게 맞이하고 그분께 어떻게 어, 대할 것인가 이것에 대해서 잠시 묵상하는 시간을 가집시다.